Його важко було розворушити, вмовити розповідати про себе. Лиш в особливому настрої, що створювався поступово поволеньки, він ставав дитинно беззахисним, гість мій, і розмовляв про все зразу. На кухні закипіла вода. Я почав шукати заварку, і ми обмінялися кількома словами про чай зокрема про узбецькі чаювання. Віктор теж бував у Середній Азії, але про різновиди піал знав небагато. Я вважав за потрібне трішечки просвітити його. Мені доводилось бувати в середньоазіатських республіках, переважно на декадах та на святі поезії, цвіли маки в степовому безмежжі ревли довгі, схожі на трембіти карнаї, бігли з букетами діти. Дівчата й жінки статечно виступали в довгих сукнях, посмугованих неймовірно яскравим орнаментом. У Вікторових віршах про схід не було нічого подібного. Солона праця, небуденна гра, аеродром, струмить за обрій сонце дівча у джинсах на гітарі гра, і я питаю в себе, чи не сонце? Салам тобі, славетна бухара. Я не зустрічав під бухарою дівчат у джинсах. Віктор не чув Карнаїв. Діти не засипали його степовими квітами, але дівчата в джинсах працювали разом із ним. Річ у тім, що Віктор Козиренко їздив у далекі краї на випробування заводської продукції. Я ж бував там на святі. Життя людей і життя цілих народів різно розкривалися перед нами. Вікторові поталанило більше. Ніхто не прагнув бути красивим спеціально для нього. Дівчина сиділа на жовтуватій траві і грала на гітарі, мрійно мовив мій гість. Я подумав, що вона грала для мене, бо для кого ж іще? Навколо ні душі живої. А потім я збагнув, що дівчина в джинсах співала і грала сама собі. В пісках легко цьому навчитися. Мені вірші там легко писалися. Бригада наша привозила рулони спеціальної плівки щоб укривати дно та стіни каналу, прокопаного в пустелі. Підвеземо рулон, поки його розкочують, трохи часу є. Відходив у бік, думав про всячину, читав, писав щось. Коли побачив дівчину, що співала, сидячи на траві, мимоволі потягнувся до неї. Здалась мені вона такою близькою. Але дівчина глянула на мене непривітно, завжди пам'ятатиму. Я порушив її натхнення, і за це був покараний поглядом. Дивний хлопець він, Віктор Козиренко. Я старший за нього, багато в чому досвідченіший. Врешті він за порадами до мене прийшов. Але мені страшенно подобались його просто таке природжені такт і гідність, вміння поводитись скромно та без приниженості, без запопадливості. Від першої зустрічі мені це у Віктора сподобалось. Я пішов до кухні і приніс чай. Мій старий нікельований чайник був у сірих плямах уже невідомо відколи. Я тисячу разів збирався його почистити, збиралася і Віра. Але Віра вже кілька днів не приходила, і речі в моєму домі негайно почали жити з ухвалим холостяцьким життям. Були недочищені, недомиті, стояли, де прийдеться, наче погані солдати, що знають, напевно, поблизу немає ніякого начальства. Я запросив Віктора почаювати просто на робочому столі в мене. Розлив окріп, а чайник, засоромившись, відніс до кухні. Якийсь час ми мовчки сьорбали гаряче питво.